Esalamu alaikum, da li sam dužan zakleti kurban u Bosni pošto planiram to učiniti na hađu ako Bog? Da, ako možete pojasniti pitanje klanja za ono kojemu temati i s druge strane obavezu klanja kurban. Razliku sam. Kurban onoga ko ide na hađ, to je hedijun. Znači, da onaj ko odlazi na hađ, ako obavlja vrstu hađa, kiran, o temetu. Znači, da takav na hađu, ako je u mogućnosti, kol je kurban tamo. Znači, to je hađski kurban i na tom mjestu znači ima posebno mjesto gdje Ibrahim alayhi to selam nakon naradbe znači da žrtvuje sina kada mu je lešenu kad se njega iskušao i dao mu kurban znači taj kurban onaj ko dozi na hađ obavlja porodica koja ostaje ima udhije kurban onoga ko nije ošao na hađ znači onaj ko ima nekoga na ognjištu gdje, gdje živi ako je mogućnosti ko je udhije Znači nije zabranjeno, ako čovjek ima jednu i drugu mogućnost da kolje na hađu nekova kući, to je od hajera. Ako nije mogućnost, nije mu obaveza.